Hola, bon dia a tothom. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dia 88.5 de la FM. Avui és dijous 17 de febrer de 2011. Som la Sara i la Núria de la classe de 5è. Avui us explicarem coses sobre l'extinció dels animals, el puma. La Unió, de, la Unió Mundial de la Conservació actual classifica el puma com una espècie gairebé amen, amenaçada. S'ha canviat el puma de l'actitud de, de menys preocupació, deixant oberta la possibilitat de que puguin ser plen plantejat als vulnerables quan més dades sobre la distribució del puma estiguin disponibles. El puma també està protegit a través de gran part de la resta del seu territori. A partir de 1996 Casa del Puma está prohibida a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Suriname, Venezuela y Uruguay. Costa Rica y Panamá no son esmentats como países a de gama actual. No es va informar de la protecció jurídica del puma a l'Equador, El Salvador i Guyana. La caça regulada del puma encara és comú en els Estats Units i Canadà. Si és amb l'excepció de Califòrnia, els Pumas són generalment caçats amb gossades de gossos fins que l'animal és acorralat. Quan el caçador arriba a l'escena, se'l dispara d'una curta distància. A l'Argentina l'espècie es troba extingida. A les províncies de, corres, de, corres, de corrents entre rius, el sud i centre de Santa Fe, al centre de Tucumán i tota la província de Buenos Aires a perfil d'extinció. Va ser allà on el director Norras Martínez va crear la raça Dogo argentí, pensa, pensada per abatre el puma en lluita cosa, cosa a cos entre felins i gossos en un tipus de casa anomenada Casa de Monteria, en la seva versió criolla. Esperem que us hagi agradat. Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat la Núria, la Sara, de la classe de cinquè. Que acabeu de passar un bon bon dia i, i fins demà. Si t'agrada les peres, escolta Ràdio Primavera.